Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Ընդհանուր ժողովում բարձրացվել են մտահոգող մի շարք հարցեր։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը խափում է սեփական ժողովրդին։ Մեկ ամիս հետո Արցախում կանցկացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Սիրիական բանակի հայ զինվոր է զոհվել։ 57 տարեկանում կյանքից հեռացել է Լևոն Մելիք Շահնազարյանը մուշկապացին միշտ հավատապաշտ է եղել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եվրոպական խաղերից անմիջապես հետո մշտապես ապակայունացնում է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին եւ Արցախի հետ շփման գծում։ Հրադադարի ամենօրյա խախտումներն իրականացվում են տարբեր դրամաչափի իրազեկային զենքերից, ինչպես նաեւ 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից։ mm Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը գրեթե ամեն օր ներկայացնում է խախտումների վիճակագրությունը։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է. օգոստոսի 11-ի 12-ի լույս գիշերը միայն 82 մմ-անոց mm ականանետներից ադրբեջանական զինուժն արձակել է 109 ական։ Նույն ժամանակահատվածում ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի կողմից ձեռնարկվել է սահմանագոտի ներթափանցելու երկու ձախողված փորձ։ Հայկական կողմը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը բազմիցս զգուշացրել է, որ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու ձգտումներն ու հայտարարություններն ինքնախապեյություն են, իսկ այդ տրամաբանությամբ ձեռնարկվող սադրանքները Ադրբեջանի բանակի համար հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին կարևորում է հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու եւ այդ նպատակով ուժերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման, փոխվստահության միջավայրի ձևավորման, ինչպես նաեւ հրադադարի խախտումների միջազգային հետաքննության մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ցավակցական հերագիր է եղել Լևոն Մելիքշանազարյանի ընտանիքին, որում մասնավորապես ասված է. Խորը կսկիցով տեղեկացանք, որ երկարատև ու ցանր հիվանդության պատճառով կյանքից հեռացել է քաղաքագետ Ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար, առաջին գումարման Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ Լևոն Հրանտի Մելիքշահնազարյանը։ Մեծ է Լևոն Մելիք-Շանազարյանի ավանդը Ղարաբաղյան շարժման ձևավորման եւ Արցախի հանրապետության կազմավորման փուլերում։ Նա իր ամբողջ երան ու հնարավորությունները նվիրել է հայրենիքի ազատության համար սկսված պայքարին, որտեղ էլ նա աշխատել է այդ տարիներին, միշտ էլ աչքի է ընկել սկսած գործը ոչ վերջ հասցնելու նպատակադրությամբ եւ ապագայի հանդեպ իր լավատեսությամբ։ Այդ հատկանիշների շնորհիվ են արժանացել ժողովրդի վստահությանը եւ ընտրվել առաջին գումարման Արցախի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ստանձնելով չափազանց կարևոր պատասխանատվություն արտաքին կապերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Պատգամավորական լիազորությունների ավարտից հետո էլ նա չի հրաժարվել Արցախի դատը պաշտպանելու իր ջանքերից եւ հենց այդ նպատակով էլ հետագայում ձեռնարկել է վերլուծական, քարոշչական եւ տեղեկատվական բնույթի նյութերի մշակումն ու տարածումը։ Նա մինչև վերջավատարիմ է մնացել Արցախի բոլոր հատվածների հայության իրավունքների պաշտպանության իր ուխտին։ Ազգային ժողովի անունից մեր ցավակցությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում Լևոն Մելիք Շահնազարյանի բոլոր հարազատներին եւ ընկերներին։ Նրա պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում։ Արցախի հանրապետության 205 համայնքներում, այդ թվում եւ Ստեփանակերտում, սեպտեմբերի 13-ին կկայանան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Եղիշե Արզումանյանը մանրամասնել է, որ հանրապետության 162 համայնքներում կկայանան համայնքների ղեկավարների եւ ավականիների անդամների ընտրություններ։ 63 համայնքներում միայն ավականիների, իսկ 7-ում միայն համայնքների ղեկավարների ընտրություններ։ Տեխնացուների ինքնաառաջադրման կամ կուսակցությունների կողմից գրանցման փաստաթղթերը համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ ներկայացնելու ժամկետը սահմանվել օգոստոսի 9-ից մինչև օգոստոսի 14-ի ժամը 18-ը։ Տեխնացուների գրանցումը կկատարվի օգոստոսի 14-ից մինչև օգոստոսի 19-ի ժամը 18-ը, իսկ նախընտրական կառույցության ժամանակահատվածը սահմանվել օգոստոսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 11-ի ժամը 18 24-ը։ Արդեն կազմավորվել են ընտրական տեղամասերը, փակցվել են ընտրողների ցուցակները։ Համանքի ընդհանուր ժողովում բարձրացվել են գյուղի բնակչությանը մտահոգող մի շարք հարցեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Արքոյանը։ Օգոստոսի 8-ին Քաշաթաղի շրջանի Ագեգյուղում տեղ ունեցավ համակի բնակչության ընդհանուր ժողովը, որը վարել շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Ներկայում շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Աղջյանը, համայնքի ղեկավար Սերգյուս Մելիքյանը, այլ պաշտոնյաներ։ Բացելով շողովը շրջանի ղեկավարը նշեց, որ արդեն տեղյակի համայնքի խնդիրներին եւ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ այստեղ են, որ միասին որոշեն անելիքները, կատարվեն աշխատանքներ։ Բնակչության հիմնականում դետասկրում էր ռոկմանջերի խնդիրը, բնակելի տների հիմնանորոգումը եւ հողատկացումը։ Անդրադառնալով ռոռոկման ջրի արդյունք Հաշատավի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցիչը նշեց, որ աշխատանքներ կատարվել են ջրատարի վրա, սակայն որոշ տեղամասերում պետք է խողովակներ տեղադրվեն։ Նշեց նաև, որ կա տեխնիկայի պակաս։ Համակե ղեկավարներն ասաց, որ իրենց ջրատարը գալիս է Գևույթ գյուղից, որտեղ նույնպես պետք է որոշ հատվածներ մաքրվեն։ Ինչ վերաբերում է բնակարանների նանորոգմանը, գրականյուտ եւ թիթեղ։ Համարարականներ տրվեց ոլորտների պատասխանատուներին շուտապույտ քել աշխատանքները, դրատարի կարգավորման եւ շինանյութի հատկացման համար։ Ո՞վ հատկացումները ասով։ Եղան համարարականներ գյուղվարչության ղեկավարին եւ աշխատակիցներին մեկ շաբաթվա ընթացքում կարգավորել խնդիրը։ Բնակիչները դիմեցին նաև երիտասարդության զբաղվածության խնդրով, շտապօգնություն մերինա ունենալու հարցով։ Ժողովից հետո որոշեց նաև համայնքապետարանը համանորդ շենք կառուցել, իսկ գործողը, որ Փաթիա ֆինական տնակ է, հատկացնել երիտասարդությանը ժամանցի կենտրոն դարձնելու նպատակով։ Ներկա բնակիչների շրջվարչակազմի ղեկավարին դիմեցի նաև անձնական հարց Շուշի քաղաքում հաստատված ռուս հայտնի գործարար Գերման Ստերլիգովը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական լինելու մասին սուտ պնդումները ադրբեջանի միլիոնավոր միամիտ բնակիչներին ուղղված սատանայական խափեություն է։ Ստերլիգովն այդ մասին հայտնել է վկանտակցիե սոցցանցի իր էջում արած գրանման մեջ։ Նշելով, որ ընկերոջ պարտն է համար պարտն է ասել անդուր եւ անշահախնդիր ճշմարտությունը, ադրբեջանցիներին ուղված Նամակ Ղարաբաղի հրապարակման մեջ Ստերլիգովը խոսել է Ղարաբաղը պատմականորեն ադրբեջանական հող է, ադրբեջանական իշխանությունների չարչարկված ցնդաբանության մասին։ Ադրբեջանի միլիոնավոր ազնիվ եւ միամիտ բնակիչներին արված այդ սատանայական խափեությունը ադրբեջանցիների մոտ սուտ նպատակի համար կյանքը զոհելու պատրաստակամություն է առաջացնում, գրել է նա։ Ստերլիգովի կարծիքով դրա համար մեղավորը խորհրդային ցախու պատմաբաններն ու գրողներն են, որոնց առաջ դեռևս 100 տարի առաջ խնդիր է դրվել այդ թեմայով ճշմարտանման ինչ-որ բան գրել, եւ այդ զառացանքը կրկնել է խորհրդային մարդկանց մի քանի սերունդների կողմից։ Ստերլիգովը ճշմարտությունը բարձելու համար ադրբեջանցիներին խորհուրդ է տալիս դիմել հնամենի տարեգրություններին եւ հայերենով գրված գերեզմաներին, որոնք բոլորն առանց բացառության խոսում են իրենից ավելի համոզիչ։ Ցանկանում եմ ձեզ հասցնել այն միտքը, որ հենց պատմական ճշմարտության խոստովանությունը, այսինքն այն, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է վաղնջական հայկական հող, հանում է ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև պատերազմի ցանկացած դրդապատճառների շարժառիթների ամբողջությունը։ Միայն սկզբնական սուտը մերկացնելով է հնարավոր կանխել նոր մեծ արյունահեղությունը, որը նախապատրաստում են ադրբեջանական եւ հայ ժողովուրդների ճշնամիները գրել է Ստերլիկովը։ Նրա խոսքով ստացվում է, որ Ղարաբաղի համար պատերազմում հայերը մեռնում են ճշմարտության, իսկ ադրբեջանցիները ստի համար։ Իսկ դա ձեզ պետք է դիմելով ադրբեջանցիներին հարցնում է նա։ Ստերգրիգովն առաջարկում են նստել պատմական վեճի խաղաղ բաց սեղանի շուրջ, նրա վրա դնել հնուց պահպանված գրավոր տարեգրությունների վկայությունները եւ այդ տարեգրությունների հիման վրա parzել, որտեղ է ճշմարտությունը եւ որտեղ սուտը։ Դա ավելի լավ է, քան իրար սպանելը։ Թող այդ կլոր սեղանը տեսանելի ժողովրդական դիվանագիտություն դառնա հայերի, ադրբեջանցիների եւ ռուսների միջև։ Թող անզոր զայրույթից պայթեն մեր ժողովուրդներին թունավորող սադրիչ պատմաբանները։ Մենք անգամ չենք քննելու նրանց ժամանակակից պատվերով գրվածները, այլ միանգամից դիմելու ենք հին ձեռագրերին, որոնք մեծաթիվ են պահպանվել, առաջարկում է նա. Հուլիսի 22-ին հայտնի է դարձել, որ Ստերլիգովի առած Ղարաբաղի հինավուրց հայկական հողի արտահայտությունից հետո Ադրբեջանում նրա դեմ երկու հոդվածներով քրեական գործ է հարուցվել։ Մուշկապացին միշտ հավատապաշտ ու հայ առաքելական եկեղեցուն նվիրված է եղել։ Բելալալայանի անդրադարձը։ Սուրբ Հովհանես աննով եկեղեցիներից մեկը Մարտոնու շրջանի Մուշկապատ գյուղում է 5-ից 6-րդ դարերում հիմնադրված գյուղը հարուստ է սրբավայրերով, խաչքարերով։ Դրանցից է մատուրը, որ գյուղի տարիքն ուներ եւ կառուցվել էր Վարդան Զորավարի հիշատակին։ Մատուրից մնացած ավերակները վերածվել են խորթային տարիներին։ Այժմ այդ տեղանքը մնացել է պարզապես որպես սրբավայր, պատմում է համայնքի ղեկավար Հրազդան Ասիլբեկյանը։ Ներկայումս ճիշտ է, չկան այդ մատուրի ավերակները վերացվել է ողնտեսցյան աշխատանքների ժամանակ, բայց որպես սրբավայր մինչ այսօր էլ մնում է։ Քիչ թե շատ լավ պահպանված աղոթատեղիներից Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին է, որը կառուցվել է 13-րդ դարում հլված չէ, բայց ոչ բարվոք վիճակում նորոգման խիստ կարիք ունի։ Խորթային կարգերի հակահայկական ու աթեիստական լծից ազատված Արցախի մուշկապատում անկախության առաջին իսկ տարիներին ձեռնամուխ են եղել գյուղի եկեղեցու բարեկարգմանը։ Անկախությունից հետո դիմել ենք մշակույթի նախարարության Արմեն Սարգսյանի օժանդակությամբ Չնչին իհարկե, բայց որոշակի միջոցներ է հատկացվել դրսի որոշակի աշխատանքների, պատուհանների դռների ամրացման ուղղությամբ, բայց ամենից կարևորը տանիքապատման աշխատանքներն է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում մոտ տարիներին կարող է փլվել։ Իսկ այդպես չի շարունակվի, խոստացել է համագյուղացիներից մեկը, ում Գերդաստանից չնայած գյուղում մարդ չի մնացել, սակայն բարի կամք են հայտնել գյուղի եկեղեցին վերանորոգելու։ Այս ապրիլին արդեն վերանորոգման աշխատանքները պիտի սկսվեն։ Գործը հետաձգվել է սակայն հաստատ սկսելու պայմանով։ Մոշկապացին միշտ էլ հավատապաշտ է եղել, նույնիսկ խորթային տարիներին, երբ ոչ միայն ընդունված չէր, այլ հետապնդվում էր աստվածապաշտությունը, մեր գյուղում այցելում են եկեղեցի, մոնվարում աղոթում, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Խորթային արգելված ժամանակներում, երբ փակվում էր, երբ այլ շինություններ էր վերածում եկեղեցին, մեր եկեղեցին մինչև 50-60-ական թվականները ծառայել է որպես ակումբ, հետագայում կոլտնտեսությունը որպեսի չքանդեն այդ եկեղեցին օգտագործել է որպես պահեստ եւ նորմալ վիճակում իհարկե պահվել է ժամանակին շիֆրով ծածկված է եղել, դե հիմա չկա շատ։ Գյուղացիները հավատապաշտ ժողովուրդ են, ամեն Կիրակի օր եւ ոչ միայն Կիրակի օրերը աչելում են եկեղեցի կա միշտ էլ եղել է բայց հատկապես անկախությունից հետո գյուղի բնակչության զգալի մասը հավատում է բազմաթիվ առողությունները կատարում այցելում է մի խոսքով բանուկ է եկեղեցի տանող ճանապարհը մեր Բելալալայան այսօր Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի Զաբադանի շրջանում շարունակվող բախումների հետևանքով զոհվել է սիրիական բանակի հայ զինծառայող Հաբետ Մանուկաբրիկյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Հալեպի Գանձասարթերթի Facebook-յան էջը 1993 թվականին ծնված Հաբետ Մանուկ Աբրիկյանը զոհվել է օգոստոսի 10-ին։ Վերջին օրերին շարունակում է լարված մնալ իրավիճակը նաև Հալեպում։ Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաքի տարբեր, այդ թվում նաև հայաբնակ շրջաններում ականներ հաճախ են պայթում։ Դրանից բացի քաղաքի բնակիչների վիճակը վատացնում է նաև օրեր շարունակ ջրի բացակայությունը։ Ջրի եւ էլեկտրակայանի հաճախակի անջատումներն ամռան տապին բնակիչների կյանքն անտանելի են դարձնում։ Ղրղստանը Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ է դարձել։ Այդ մասին հայտարարել են Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը եւ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հանդիսավոր արարողությունն անցկացվել Ղրղստանի եւ Ղազախստանի սահմանին գտնվող անցակետի մոտ, ինչից հետո Ղրղստանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև մաքսային սահմանափակումները հանվել են։ Ղրղստանի տարածքում ուժի մեջ է մտել միասնական մաքսային սակագինը եւ միասնական ապրանքային նոմենկլատուրան, ինչպես նաեւ արտադրանքի վերաբերյալ միասնական պահանջները։ Ռուսաստանում հանվել են ազգային աշխատաշուկայի պաշտպանության համար բոլոր սահմանափակումները եւ ղրղս աշխատանքային ներգաղթյալների աշխատանքի համար անհրաժեշտ թույլտվության փաստաթղթեր ստանալու պահանջները։ Ղրղստանի քաղաքացիներն ազատվել են Ռուսաստանի տարածքում երկիր մուտք գործելու պահից մեկ ամսվա ընթացքում պաշտոնական գրանցման անհրաժեշտությունից։ Եղանակի մասին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 Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։